Апранаўся дзень у снежную мяцель. Прыбіралася ноч, месяца дождж. У вянец ляснога астрога. Прад намі прастала лясная дарога, якая вядзе да надзей на хуткую смерць.